عاقدا بيعتي حاملا جعبتي أبشري دولتي قد مددت اليدا عاقدا بيعتي حاملا جعبتي أبشري دولتي قد مددت اليدا بائعا مهجتي طالبا منيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميدان ميديا İslam Devleti'nin günlük haber bültenini sunar. 9 Cemaziyel evvel 1445 Perşembe Şam vilayeti Bereke Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri Şeddadi bölgesindeki Cermes köyünde mürtedi PKK'ya ait bir aracı makineli silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda bir unsur öldürülürken diğer iki unsur da yaralandı. Hamdallah'a der. Batı Afrika vilayeti Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri Borno bölgesindeki Sambisa ormanlarında mücahitlerin mevkilerine ilerleme girişiminde bulunan Mürted Nijerya ordusu yanlısı milislerin bir devriyesiyle makineli silahlar kullanarak çatıştı. Bunun sonucunda mürtedler kaçtı. Hamdallah'adır. Ve son olarak Allahu Teala'nın tevfikiyle hilafet askerleri dün Maroa bölgesindeki Saviram kasabasında kafir Kamerun ordusunun bir konvoyunun üzerine patlayıcı cihaz infilak ettirdi. Bunun sonucunda iki unsur ile onlara refakat eden bir casus öldürüldü. Hamdallahadır. بيعتي حاملا جعبتي أبشري دولتي قد مددت اليدا عاقدا بيعتي حاملا جعبتي أبشري دولتي قد مددت اليدا بائعا مهجتي طالبا منيتي واسمعوا صيحتي إذ أجبت النداء أرتجي رحمة أبتغي